Gibuzkoa, Bizkaia eta Arabako, ogoita amala uerrietako jendiak deituak dira, boska bidez Euskal Herriaren buru jabetza edo independenziaren alde direnez, gure eskudago elkartia da, iniziatiba horren ere maile erramezala. Gure elkartia da, iniziatiba horren ere maile Ipar Euskal Herriko errien gehiengo handi bat elkargo bakarraren alde deklaratu dela eta emaitza hau onartu eta errespetatu behar dutela kontrakoek ere, hau da, batera plataformak edatu duen mesua Nikolas Blen, berri lontana. Eta ikusiz joan den txasoina zoin gaizki bururatu zen nok erranen zuen berriz topa malauerat igaiteko finala bat jokatuko zuela orten abiron baionek, garai zail orta zongi horroi da aritz eh, eh, edo aretz eginiz rubilaria jokoskampo saioko gomitea ginoen atzo berriz entzunen dugu. Lehenik arroa, Marinez. Lambro frango, baina iduzkia ere hori zain da egun goxo bat berginuke, ateri eta hoita lau, hoita bosk jaduko temperaturekin egonen gira. Gure eskudago elkartiak bultzaturik, buru jabe edo independientia den Euskal Estadu baten erritar izan nahi dut, dutenez, galdia egina zaie, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako ogoita amalau errietako jendeeri. Dola bi urte, horrelako konsulta bat egintzen uh, eh, Nafarroako etxarri zen eta Bizkaiko arrankudiagan, baina lehen aldikotz hein ezabal batean eginen da galdek eta hori Euskal Herrian zehaztasunak emaiten edauzkigu Zozo Bidar Katsetariak. Orotarat, egun ta goita bost mila boskazale egina izanen zaie galdea. Nahi dutenez, Euskal Estatu buru jabe edo independienteko erritar izan. Hamasai ortetik gorako biztanleak, hor sortuak edo ez dira deituak. Antolatzailek erran daukuten ez, hainitzik hasi dute hori prestatzean. Europako beste eskualdeetan, Katalunian adibidez egintzen moduan, protokolo zehatz bat martxan ezagri dute, erritarrak prozesuan partea garaziz, eta berme batzordeak ere xutik ezagriz. Hortan biltzen baitira, bertako jendeak eta nazioartekoak ere bai, sinez garritasuna emaiteko desmartxari, etorkizunean legezkoa izan dadin. Biziki giro goxuan prestatzen ari omen da desmartxa, belaunaldi ezberdinak, jatorri ezberdineko eta politika kolore ezberdineko jendeak elgarretaratuz. Prezeski, eskualde hortako ezkerra bertzalia eta peniobe alderdiek sustengatzen dute desmartxa baita ere Podemos alderdi berria. Gainera, Euskal Gobernuak ere errespetua adierazi diote antolatzaileri. Goierik aldeko eta deba aldeko ogoita amekairi, azpeitia, aramaio eta ispazterreko amasei urtetik jendek dute parte hartuko galdeketan igande untan boskaldia segitzeko, iparaldeko bi hausapesek ere parte hartuko dute berme batzordean. Eta batera plataformak bostilabetez eh, jendarteratze lan bat ere mandu, lugalde osoan gaindi, ele, pedo elkargo bakararen gaiaz, hiperaskoalegiaren zata, orai proiektua adostua da, gehiengoarekin, baterak emaitza hori onartu eta errespetatu behar dela dio, joan den lanun batean sortu gidaritza batzordea txalotu du ere, batera plataforma lugalde kolektibitate baten alde borrokatu bada, Elkargo bakarraren osatzea sustengatu du astapenetik, orain lortu edo ardietsi dena zer bilakatuko da, Eh, batera, horrekin, zek bilakatuko da batera, eh, hori galatu diogu, kide den, Nikolas Bleni. Gure iduriko badugu oraindik eh, zer egin, bon, lehenik txalotzen dugu gidaritza batzordearen osaketa, hor atxamaiten maizitugu autetxen kontseilutik eta egien miltzaretik eldu diren autetxeak, gaurko egi elkargoetatik eldu diren ordezkariak, baita ere, garapen kontseiluaren izenean, bere lehendakariak gizarte zibilaren uh, izenean. Beraz hori ez da guti, nahi dugu lehenik azpima azpimarratu eta eta txalotu, eta batera kanpotik balimada ere, segituko du bat sozializazio lanaz, eta gizarte mailan oartzen gira oraindik urrun dela uh, aldarrikapen eh, hori, eta zaintza bat eginen dugu eh, urbiletik ikusteko zer sartzen den saskia mankomun hortan, uh, aipatu da boska sistema, baina kompetentziak, baditugu gure aldarrikapenak ere, hizkuntza politika, zer nolako laborantza politika, eta goi ikasketak ere, beraz, gure ahroak hor dira eta gure behar bat dela gure iduriko ez publikoan ondoko hilabete eta urte entzat. Autetxien gehiengo zabal batek elkargo bakarraren alde boskatu duela ospatzeko, ekitaldi bat eginen du batera, kustailaren ogoita zazpian ezagidute izordua, baionako besten astapenian. Eriko etxe eta hiri elkargueri galdegin indarrak erditaratzeko deklarapena egin du atzo Frantzeko uzapezen kongresuan Franzo Hollande presidentak eman beharriko dotazioak 2 miliar euro zapaltzeko ordez azkenian miliar batez tipituko direla bi mila eta amazazpian itse mandie. Eran behar da hausapesek beren aserrea gerotageiago entzun arazten ari zutela dotazioen apaltzialikin inbertsiolik edo investizamendurik ezin eginez aizan direla azken urte hauetan eta landesetako benez marreneko autobide pagalekua ez blokatua atzoaratxaldian, landesetako intersindikalak zuen blokazioontara deitua, Euskal Herriko intersindikala ere juntatu da hauer, baita ere juzko Retri edo Kendu Arte kolektibokoak eta SNCF-eko langileak berri batek ide ziren, kamioneri pasaia blokatzen, asteuntako bigarren blokatze operazionia izan da, astezkenian biriatu negintzenaren ondotika eta lero luzeak katzo baionako elkarteen gelaren onduetan edo aintzinean, Ikeako komerzioek proposatzen zituzten euntalargoi lan postu entzat, zorzion bat jende presentatu da. Euskal Herriko Garapen Kontseiluaren ohar zorroza Sudmin enpresari. Dakizun bezala Sudmin enpresak urrea ustiatu nahi du Lapurdi Barnek aldian, Kambo Inguruetan, Elduden Ekainaren Amarian Bilkura antolatzen du senperen, eta Silvian Alo, debutatu sozialistak bezala, Gar Karolin eh, Philips Garapen Kontseiluko presidentak ere, gomitaren forma eta mamia dudan emaiten ditu. Sudmin enpresak Garapen Kontseilua, urre ustiak eta proiektuaren segi egipen batzordeko bez, kide bezala presentatzen du, ez dela olakorik, dio Karolin Philipsek, ez zailola sekulan galdatua izan, eta segipen batzorde hortarik bere izena kentzia galdatzen dio Sudmin enpresari eta itxas energia berriztagarrien saloina miarritzen egun bururatzen da, berriuntago ogo edakusle eta irumila parte hartzaile, sinergi saloia sektoreko di irekia da, orotara eta alde ordezkatuak dirahan, hauen artean Euskal Gobernua da Eusko Jagularitza ere, Marga Forestie. Nazioarteko lan negoziorako saloia da, sinergi. Bertan, itxas energian ari diren eta handia kalkartu dira. Industria eta politikaren topaketa izan da ere biharko proiektu eta berrikuntzek sustengoa haukan ezaten. Topaketa horren helburua lujaldeek eskaintzen intzusten ahalbideak itxas energiari begira aztertzea zen. Marc Lafosse, Synergie Chaloyaren, Susendaria. Euh, et évidemment, la solution de, l'océan va commencer à apporter euh, là aussi des solutions techniques. Il y a de nombreux projets qui sont en cours de développement. On parle beaucoup d'énergie euh, des vagues en ce moment même encore. et ces technologies-là sont très très bien adaptées à, ce littoral basque Eta dibide bat badugu Euskal Herrian bertan, mutrikun 2000 amekatik olatuen indagarekin ekoizten da elektrizitatea, itxas instalazio hori bakaja da munduan. Dorleta Marina proiektu burua da eta sinergisalo jantzen. Bada itxas energia e, eh, guztiatzen duen planta bat, eta bertan dagoena dira e, eh, amasei kamera, eh, hauek daude itxaspetik irekita, eta olatua datorrenean kamararen goiko partean dagoen e, utxune bat badau eta bertan dauko katuta turbina bat. Eta orduan, olatu honek e, komprimetzen du e, kameran dagoen airea eta aire honek e, mugiarazten du turbina. Eta olatua mm, bebai alderatzen denean, ba, egiten du gauza bera, zurgatzen du e, airea eta berriz aire horrek mugitzen du turbina. Munduan, esan dezakegu, bai, gara e, lehenengo planta komertziala, hau da, zarera sartzen duena sortutako elektrizitatea. Egun eta behogeita amak familien beharrak betetzen ditu urte batez mutrikuko instalazioak. Eta jakin mutrikoko olatu edo urain energia zentrala bisita diteikela hilabeteko azken aste bururo informazio negiago mutriko.eus gunean. Diabetaren astea gaurtik eh, goiti eta elduden ekainaren eh, amarre arte ospatuko da, kari hortara ekitaldiak antolatzen eh, dituzte, Bayonako CPM kutsak eta diabetikoen Frantses Federazioak, lehen itzorduak aratsaldi untako dira, biontaik goiti, lehen mintzaldi bat, unen gaia nola utzi tabakoa, eta ondotik, departamentuko diabetikoen elkartearen aurkezpena eginen da, hori behaz Bayonako Euh, kutsan edo CPM euh, kutsan erramezala Tradizioa egia utxa, sorkuntzaren erronkak oskal egian, gaiunekin mintzaldi bat bada aratsalde apaluntan, zazpiontan, Baionako Universitateko anfian eginen eh, dena, untan parte hartuko dute besteak beste, Xavier Itzaina CNRZ-ekoak eta Pantsikateleriak ore grafoak eta ostirale goizuntan abiatuko dira Baionako errugbilariak Oksitaniako tolosa aldera eta biagratxaldean horriaken kontrako finala ondiaren jokatzeko gaitzeko ikusumina sortu du partidak bereziki Baiona aldean eta erran behar da jaz mailaz jautsi ondotik berriz topa jokatzeko aukera izan dutela suri urdinek biar irabaziz alta sasoina ez da intsemplia izan bereziki astapena jazko fuzione edo bateratzen txeguak markak utzizit zituen, eta barda jokoz kanpo gure gomita ginuen, arez jokolaria horretzen da ongi nola ibiliziren. Ba, egia da be bai, gauza oso polit bat eh, bizitzen ari garela urten, ez urtea be aski gaizki hasi ginuen, ez ginen hain taldea be eraiki dugu ebe telefonoz pasatuz jo, diokalariak deituz, eh, ea nok nahi duen etorri, nor ezten kontratupean, nor ez duen lanik guk bidaltzen genituen mezuak e, presidenteari, entrenadore eri, be, ikusteko be, behar ba, bera libre da, berak nahi du etorri, bera eta hola, pixkanaka, be jokalari guziak etorri dira, eta gure indaga izan da, be jokalari guziak, be, nahi genuela zerbait, eh, probatu du zerbait eh, egin, eta pixkanaka be taldeak osongi hartu du eta emaitzak izan ditugu eta gero be emaitzak hor direnean ere be erresago da taldea aurrera joaitea. Gauza azkar hainitz edo gauza emozio hainitz izan ditugu aurten ez? Hor badugu partiduat igotzeko baino azken partiduak ez jeisteko ere be emozio berdina amaiten du eta irabazten denean edo ongi pasatzen denean ebe festa berdina da ez eta taldearentzako gauza emozio oso azkar bat da ere. Eh, Ara eginiz, uh, eh, atzoko Jokoskampo saioaren gomiteta ibat ginoen, Jokoskampo, bardakoa utxegin bali madozie, roit, errepika, arantzalde honetan, proposatzen dauzigula, lau ontaik goiti, bihar baiona horiak finala tulusatik zuzenian eskainiko dugu, olatz eta tipi komentatzeile, lauak eta laurdenetan, baina noli baino lehen, lauak laurden gutxita egoiti, saio berezi bat, eh, gaiari lotua alainan, proposatuko dauzigu, ere. Eta goazelaintzina orai goiz berrilekin, eta beharko bat nazioarteko berriari, armeniaren genozidioa onartu du Alemaniak, Turkia entzungabe. gabe. Dola mende bat baino gehiago otomandar imperioak armeniaren kontra egin txarraskiak genozidioztat diotzen eh, dituen erabakia onartu du Alemaniako parlamentoak kasik hau batez. Otomandar imperioak sortziehun mila eta bat batkakots bost milion pertsona hiltzituen armenian mila bederatzion eta ama bostean giristineoak izaitiak gatik. Alemaniak ere hilketa horietan ukan ardura aitortu du imperio otomandaren erri alde aliatua izan zelako. Turkiako kanpoko aferen ministro ministroak erabaki hori turkofobia eta islamofobiaren ondorioa dela errandu eta Erdogan presidenteak ere deklaratu du Alemaniarekin dituen hareman diplomatikoetan eragina izanen duela delibero horrek. Latanoita bost ieslariren gorpuak atseman dituzte Libiako kostan itorik. Mediterraneo itxasua gurutzatu nahian, latanoita bost migranteren gorpuak aurkitu ditu atzo ilargi gorriak. Libia mendebaldeko kostan, zuboara iritik urbil ilen artean gehienak saara egualdeko Afrikarrak zirela baiestatu du, erakunde humanitario horrek, ez du zehaztu aldiz, ieslarien ontzia noiz ondoratu zen eta bakea akordioak konstituzioan barneratzeko egeforma onartu dute Kolombian. Jonen maiatzaren amekan itzartu zuten farkeko gerriariek eta gobernuak. Konstituzioaren egeforma bake elgarrizketen baitan eta akordioaren betetzeko elementuak barneratzen ditu Kolombiako legedia eta nazioartekoa konutan hartuz. Egeformak botere bereziak eman dizkio Santos presidenteari eunta lautanoi egunean beharrezkoak lituzkeen dekretuen onartzeko bake akordioaren betetzeko egiteko egokiak iruditzen zazizkion guziak, ala ere, botere hori ezingudu erabili akordioarekin zer ikusirik ez duten legentzat.